På Öckerö ner vid strand och sjö Där föddes jag en gång När havet sjöng min sång Bland snäckor och bland fång Bland nät och pimplar, stag och vimplar Växte jag mig stor Ty sjömanslivet är sig givet Ifrån far och mor och ner på Öckerö finns ju världens käckaste kvinns Jag har en liten vän som är mig trogen ända ner i Bohuslän Och när vi tar oss en dans på en brygga någonstans Då har jag ingen nöd, då lyser solen röd hos mig mök på Öckerö på Öckerö, Näby, Strand och Sjö Där trivs jag också bäst I kuling och sydväst Är livet som en fest Istag och liners forme viner Men med friska tag Jag styr nog färden Hem till fjärden och min vän idag Ty ne på Öckerö finns ju världens käckaste kvinns Jag har en liten vän som är mig trogen ända nere i Bohuslän Och när vi tar oss en dans upp på en brygga någonstans Då har jag ingen nöd och lyser solen röd hos min möt på Öckerö på Öckerö, strand och sjö en gång vid bo och lyckan vill jag tro skall spira där och gro Bland notrevar glad jag strävar för min egen vän och om bekymmer solen skymmer kommer den igen och ner på Öckerö finns ju världens käckaste jag har en liten vän som är mig trogen ända nere i Bohuslän Och när vi tar oss en dans upp på en brygga någonstans Då har jag ingen nöd och lyser solen röd hos mig mö på Öckerö på Öckerö, strand och sjö Där vill jag dreja bi Ty havets melodi Göms allt det vackra i Och glad i hågen Över vågen skutan går med sång Och snart på bryggan Nöjd och trygg man står nu en gång och med på Öckerö finns ju världens käckaste kvinns Jag har en liten vän som är mig trogen ända ner i Bohuslän Och när vi tar oss en dans på en brygga någonstans Då har jag ingen nöd och lyser solen röd hos mig nu på Öckerö på Öckerö, ner strand och sjö jag har ett paradis och blåser det en bris igenom molnigt dis så vill frutan drösmålskutan dit jag styra hän Så du min jänta slipper vänta ut i Bohuslän Och nej på Öckerö finns ju världens